46. pitanje. Da li je dozvoljeno uzimati, na primjer, računare na kredit bez kamatni? Naravno, nema kamata, to je dozvoljeno. I još nešto dozvoljeno. To je najispravnije mišljenje. Ima neke roba ti kupiti na ratima. Kad platiš gotova para, recimo, jedan, ima jedan, jedan kompjuter, hiljadu odma, a hiljadu 300, recimo, kad platiš na ratima razumijete, jer to je ne para za para, to je para za roba. Pa prema tome, to je dozvoljeno kod većina učinjaci. Allah najbolji znači.